venga. Benvinguts un programa més a Literalment. A Twitter i Instagram som arroba guionet baix, literalment guionet baix. Segueix-nos i digues la teva. Molt bon dia, lectors del món. Benvinguts a un nou episodi de Parlem de Relats. Soc l'Albert Ió, el vostre locutor, i, com sabeu, sóc un fanàtic dels relats. En l'últim programa vam parlar de Pere Caldés, un dels escriptors de relats més importants de la literatura catalana. Avui, però, parlarem d'un escriptor que, amb els seus relats, ha tingut un impacte universal – uns relats que oscil·len entre la fantasia i el terror, entre la ciència-ficció i la novel·la negra, producte d'una vida turbulenta i plena de clarobscurs. Amigues, amics, avui parlarem d'Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, 19 de gener de 1809, 7 d'octubre de 1849, fou un escriptor romàntic dels Estats Units d'Amèrica. Va escriure poesia, novel·la i, és clar, per això en parlem avui, relats curts pels quals és conegut de temes fantàstics i d'horror. De fet, se'l considera el pare del conte de terror psicològic i de relats curts del seu país. Va ser un precursor del relat detectivesc i de la literatura de ciència-ficció i renovador de l'anomenada novel·la gòtica. Va exercir, de fet, una gran influència en la literatura simbolista francesa, però la seva empremta arriba molt més lluny. Són d'autors seus tota la literatura de fantasmes victoriana i, en menor mesura, autors com Kafka. Però qui era Edgar Allan Poe? Quan tenia dos anys, el seu pare va abandonar la seva família i poc després la seva mare va morir. Als 16 anys, Edgar va començar a tenir problemes amb l'alcohol i molt sovint es barallava amb el seu padrastre. Amb 17 anys, es va llistar a l'exèrcit, però va acabar abandonant dos anys després per dedicar-se a la seva carrera literària, llavors centrada en la poesia. Però per manca de fons, va haver de tornar a conviure a casa de la seva tia, on va compartir habitació amb el seu germà, que estava agonitzant per culpa de la tuberculosi. Quan el seu germà mor, l'Edgar abandona la poesia i comença a dedicar-se a relats curts. El 1834 es casà amb la seva cosina Virginia Clem, que va morir el 1847. Desesperat, es va enfonsar en una greu depressió, agreujada pel seu alcoholisme, del qual ja en parlarem. El juny de 1849 es publica el seu darrer conte, i l'octubre d'aquell any moria, víctima del delirium tremens que li provocava l'abstinència de l'alcohol. Parlarem ara, doncs, d'un dels grans relats d'Edgar Allan Poe, El gat negre, es considera doncs, una de les grans peces que, que va fer aquest escriptor americà, i m'agradaria parlar-ne doncs, amb la Xènia, el qual doncs, és un relat que a ella li va impactar molt. Bon dia, Xènia. Bon dia. Uh, explica'm, de què tracta el gat Negre? Bé, és, és la història d'un home que viu amb, amb la seva dona i tenen un gat negre, com, bé, com diu el títol, no? I llavors, um, al principi, doncs, són una parella feliç i sembla que tot va aparentment bé. Sense cap problema, podríem Sí, exacte. Però a mesura que va avançant la història, l'home s'assumeix, doncs, a, l'alcohol i comença a deixar enrere una mica la, la vida feliç que portava abans i s'amarga, no? I llavors, d'alguna manera, és com si ell considerés culpable el gat negre del, del que li està passant. De la seva desgràcia, que al final s'ha causat ell mateix. Exacte. I llavors, doncs, un no, dia... No ens facis spoiler, eh? <laughs> doncs, ple de ràbia, mata el gat negre. Uh mhm. -huh. I llavors després se li va apareixent, al llarg de, de, del conte, se li va apareixent un gat que s'assembla molt al gat negre, eh, que, bueno, no ho he dit abans, però abans de matar-lo li buida un ull. Uh mhm. -huh. Llavors el gat que se li va apareixent... També li manca un ull. També li manca un ull i llavors és... Ostres, és bastant pertorbador, no, aquesta idea? Sí, sí. Pot ser que el no Allan pot, d'alguna manera, plasmés en la, la seva literatura els problemes que ell mateix tenia en la seva vida personal, com hem explicat, no? És a dir, clar, sí, sí, realment, no? clar, veure que, que, que Edgar Allan Poe tenia un problema amb la, amb la beguda, pot ser que mm. ell mateix s'inspirés en coses que, que ell doncs no pot potser que, que la tormenta. Clar. Ostres, i ara se m'acudeix que, de fet, um, hem vist que eh, els, durant un temps va conviure amb el seu germà que s'estava morint no? i po mm, potser l'element del gat com una persona que al principi li havia suposat doncs, una gran felicitat conviure amb aquesta persona però que a mesura que avança el temps doncs es converteix en una font de patiment, potser també, no? Clar. Ostres, no sé, sí, gens sí. fàcil viure amb, el, amb una persona que s'està morint i menys si ha estat el teu germà. Clar, realment sí, és interessant veure aquesta, aquest paral·lelisme entre la seva vida sí. i el que va escriure. Podríem concloure que al final doncs, la literatura i al final també directament els relats, que són doncs, una manera de fer la literatura molt concisa, és una manera dels escriptors de, potser inconscientment, però reflexen el que ells porten a dins, no? Molt bé, Xenia, moltes gràcies. Uh, <laughs> esperem retornar nos al pròxim pel pròxim capítol. Oh, això segur, això uh, segur. La veritat és que té mèrit poder escriure com ho fa Pou i més sabent la complicada vida que va haver d'afrontar. Doncs bé, aquí posem la conclusió. Moltes gràcies per acompanyar-nos fins aquí. Esperem retrobar-nos el proper dia per parlar de més relats. Cuideu-vos i llegiu molt, que és molt sa. I si poden ser relats, millor. A reveure! A reveure! Moltes gràcies, Albert. Poseu-vos còmodes perquè arriba la secció de la Mariona. Sofà, i manta o sofà, llibre, manta. Si us agrada tant llegir com veure pel·lícules, al programa literalment trobareu una secció on parlem de cinema i llibres – com cada final de mes, avui us portem una llista de 5 adaptacions que s'han estrenat durant aquest mes per informar-vos i facilitar-vos la tria de lectures o de pel·lícules a veure divendres a la nit i els caps de setmana. Jo sóc la Mariona Arabia, Meieu un book a Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, Twitch, Pinterest i el blog, on podreu trobar tot tipus de recomanacions de llibres i activitats literàries, i on podreu trobar també aquestes recomanacions perquè no us en perdeu cap. Així doncs, comencem. Iniciem el mes de març amb Moxie. El 7 de març va arribar a Netflix una comèdia dramàtica amb un fort missatge feminista ambientada en un institut americà. Basada en la novel·la de Jennifer Matthew, publicada al català per Fanbox i dirigida per Amy Poehler, Moxie és la història d'una noia que farta de l'ambient sexista i tòxic del seu institut, encara que és tímida i només té 16 anys, inspirada en el passat rebel de la seva mare, publica de forma anònima una revista zin que provocarà una revolució a toda la seva escola. ¿Qué le importa a la gente de 16 años? Cuando yo tenía 16 solo me importaba aplastar al patriarcado y prenderle fuego a todo. Madre mía, las chicas constituyen la revolución. Ya han empezado con las clasificaciones. Emma Cunningham será la más follable por segundo año consecutivo. Era Pascal el mejor culo. Caitlin Price se llevará el de mejor delantera. Qué bien no ser el objetivo de nadie. Totalmente. ¿Puedo ayudarte? No sé, ¿puedes? Te está molestando. Está acosándome. Si usas esa palabra, tengo que hacer un montón de cosas. Sabéis que el instituto es raro, ¿no? Pasa de Mitchell. Si agachas la cabeza, pasará de ti y molestará a otro. Iré con la cabeza alta. Mis amigas y yo protestábamos por todo. Cometemos muchos errores. Y estás contenta de haberlo hecho, ¿no? Claro, ¿qué vas a hacer? ¿Nada? Quien haya escrito Moxie es la caña. ¿Sabéis que me quema? Que me envíen a casa por llevar tirantes cuando Jason va siempre sin camiseta. Que rechacen llamarme por mi nuevo nombre. Que me voten como el mejor culo. Dibujarse corazones y estrellas en las manos para mostrar apoyo. A los chicos les iría bien conocer esto. No me ocultes las cosas. Pues ya estoy embarazada. Eso es una broma muy buena. ¿Verdad? Me encantaría saber quién empezó Moxie. Y a por quién irá después. Me parece que este es un asunto de mujeres y voy a mantenerme alejado Si no haces nada, entonces eres parte del problema. Odio que se nos aparte a un lado. Que se nos rechace. Y nadie hace nada. Nadie nos quiere escuchar. La revolución, nena. El 19 de març arriba The Mauritanian. Dirigida per Kevin MacDonald, la pel·lícula està basada en fets reals, recollits pel propi Mohamed Ould Sladi, espero que dit bé el seu nom, a la novel·la Diario de Guantánamo. És la història sobre aquest home que sobreviu a la presó de Guantánamo després d'haver sigut detingut i empresonat sense càrrecs pel govern dels Estats Units durant una dècada i sense que s'hagi fet cap judici. Després de perdre qualsevol esperança, Sly troba advocats aliats amb l'advocada defensora de Nancy Hollander i la seva associada. Junts s'enfrontaran a innombrables obstacles a la recerca de la justícia. Ha guanyat el Globo d'Or a millor actriu i ha estat nominada a millor actor principal. Si se alejan de las áreas designadas, serán expulsados de la isla. Se recomienda que use la hijab cuando visite a su cliente. Hemos tenido incidentes, algunos escupen a sus abogadas. ¿Quieres representar al reclutador principal del 11S? Mohamedou Ul el mauritano. Reclutó al hijo de puta que lanzó el avión de tu amigo contra la Torre Sur. Metió a esos hombres en el avión de mi esposo. Se lo haré pagar. Si el detenido se abalanzase sobre ustedes, aléjense de la mesa. Entraremos lo más rápido que podamos. Soy Nancy Hollander, ella es mi asociada y deseamos representarlo. Buscamos la pena de muerte, pero si nos dejamos algo, ese tío se va a casa. Hagámoslo. Llame a este número. Pida hablar con mi madre. Dígale, yo qué sé. Algo bonito. El gobierno de Estados Unidos retiene a más de 700 prisioneros en Guantánamo. ¿Desde cuándo encerramos a la gente sin un juicio en este país? Son muchísimos expedientes. El gobierno no nos mostrará las pruebas que tiene contra ti. Todo está censurado. Si tiene problemas, dígaselo al gobierno. Todo el tiempo que llevo aquí me han dicho, eres culpable. No por algo que yo haya hecho, sino por sospechas y asociaciones. Soy inocente. Ha sido interrogado. Ha estado detenido contra su voluntad durante seis años sin que se le presente un solo cargo. ¿No le molesta trabajar para alguien así? No solo lo defiendo a él, defiendo el Estado de Derecho. No ha visto lo que he visto yo de donde yo soy, sabemos que no debemos confiar en la policía. Nunca creí que los Estados Unidos de América usarían el miedo y el terror para controlarme. Un par de noches sin dormir, eso es todo. Sabes, nunca he formado parte de una conspiración, pero estoy empezando a pensar que esto es lo que se debe sentir al quedarse fuera de una. Si no estás con nosotros, es mejor que te vayas. Tienes que decirme qué te hicieron o no podré defenderte, ¿lo entiendes? Me estás pidiendo que prenda fuego a este lugar, pero conmigo dentro. Es jodidamente culpable. Tal vez lo es. Hacemos nuestro trabajo. Mis padres no quieren que vaya a su casa. Esto no es parte de mi trabajo. Y si me equivoco, yo seré el único que tendrá que responder por ello. ¿Qué le hace pensar que es mejor que nosotros? No creo que sea mejor que los demás, pero este es el problema. Durante ocho años he estado soñando con estar en un tribunal. Y ahora que estoy aquí, estoy muerto de miedo. Creo que he descubierto ¿Por qué construyeron la base allí? Continuem amb La Templanza. El 26 de març arriba a Prime Video la sèrie basada en la novel·la de Maria Dueñas, l'autora d'altres novel·les com El tiempo entre costures i La hija del capitán, de les quals també se'n va fer una sèrie. La Templanza és un drama romàntic ambientat al segle XIX i narra la història d'un home i una dona al destí dels quals farà que coincideixin en un lloc i en un temps fascinant. Es una historia sobre què es construir un imperi perderlo en un día. Yo no me casé enamorada de Eduard He aprendido a quererle. Perdí toda mi fortuna en un revés inesperado. Estoy arruinado. Quiero que me pagues en cuatro meses. Esa tierra corre por mi sangre. Bastante tiempo me he desentendido de Nunca he dejado de quererte. Esa pendeja no ha hecho otra cosa que joderme la vida. Busca destruirme desde que me conoció. Tu patrón está corriendo mucho peligro. Usted no tiene ni idea de con qué está jugando. Ya sé que he dicho que lamentarse no sirve para nada. Pero sí hay una cosa que lamento. No haberte conocido en otras circunstancias. Al mateix día, también arriba una nueva serie sobre de los personajes más atractivos de la literatura inglesa y del cinema, Sherlock Holmes, los Irregulares es una serie on las historias del detective más famoso de Londres se reformulan amb un to sobrenatural y un grupo de desconocidos que en al carrer y que son qui realmente fan la feina bruta del detective y que merecen su momento de gloria y de reconocimiento sobre la seva feina esdevindran las protagonistas. Verás, mi socio y yo te hemos observado desde nuestro piso de la calle Baker. Tu hermana tiene un don. Ve cosas que la gente normal no puede ver. Así se llama el médico. John. John Watson. Sabe más de lo que nos dice, mucho más. Han pasado cosas extrañas. El 221B de la calle Baker. Sherlock Holmes. ¿Qué pasó con él? Sherlock Holmes es cosa del pasado. ¿En qué demonios nos ha metido? Un demonio anda entre nosotros. Mientras nos tengamos, y lucharemos. Si no encontramos la grieta y la cerramos, estamos condenados. I per últim, si sou fans de la pel·lícula Captain Fantastic o del clàssic de Turó Walden, el 26 de març arriba també al cinema Nomadland. També la podrem veure a Disney Plus a partir del 30 d'abril. Dirigida per Chloe Zhao, Nomland és la història de Fern, una dona que després del col·lapse econòmic d'una empresa en una zona rural de Nevada, decideix llançar-se a la carretera amb la seva furgoneta i convertir-se en una nòmada moderna, disposada a descobrir com és la vida als marges de la societat convencional. Alguns dels personatges que actuen com a mentors de la protagonista són nòmades reals i es convertiran també en companys de viatge per a l'immens paisatge de l'oest dels Estats Units. Està basada en la novel·la Nomadland, Surviving America in the 21st Century, un llibre de no ficció de Jessica Brother, que s'editarà al castellà amb el títol País nòmada, supervivientes del siglo XXI. Ha guanyat nombrosos premis, entre els quals hi ha el Globo d'Or 2021 a millor pel·lícula de drama i millor director, i ha estat nominada a millor actiu principal i a millor guió. Es una de esas afortunadas que puede viajar a donde quiera. Sí, señora, ya lo sé. Y a veces os llaman nómadas. Mi madre dice que no tienes dónde vivir, ¿es verdad? No, sí que tengo dónde vivir. Lo que no tengo es una casa. No es lo mismo, ¿verdad? No. Mi marido trabajaba en la mina de USG en Empire y yo trabajé en recursos humanos unos años. Ahora mismo la cosa está difícil. Tal vez debería plantearse la jubilación anticipada. Necesito trabajar. Me gusta trabajar. Bienvenidos al Spa Badlands. Lo que están haciendo los nómadas no es tan diferente a lo que hicieron los pioneros. Tienes que hacer el agujero más grande para que quepa la cuerda. Creo que Fern forma parte de una tradición americana. Va <laughs> atravesar el cristal. Lo que decía mi padre, lo que se recuerda, vive. Tal vez haya pasado demasiado tiempo en mi vida. ¡Fern! Recordando. Una de las cosas que más me gusta de esta vida es que no hay un adiós definitivo. He conocido a cientos de personas por ahí y nunca les doy un adiós definitivo. Simplemente digo, nos vemos en el camino. Y nos vemos. Vuelvo a verlos. Puedo estar seguro de corazón de que volveré a verte. Si veieu alguna d'aquestes pel·lícules, no us oblideu d'etiquetar-nos a Instagram o Twitter, arroba literalment, perquè puguem veure què us han semblat. Recomanacions que se sumen aquesta recomanació. Moltes gràcies, Mariona. Ja estem al final del programa. A tots els nostres oients i col·laboradors, moltes gràcies per la vostra fidelitat. Ens despedim fins al proper programa. Una abraçada molt forta. Adeu!